Zé Neto e Cristiano. Jeitinho diferente, hein? Acústica. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largada as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh, oh. tô tentando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 solidão é companheira neste risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh. de você bebida não amenizar. Oh, oh, oh, oh, tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, oh, oh, oh, a falta de você bebida não amenizar. Oh, oh, oh, oh, tô tentando apagar fogo com gasolina. Gostaram desse vídeo? Foi feito com muito carinho para você, né, que Isso aí. Ó, aproveita, se inscreva no canal, curte, dá muito like e ative o sininho da notificação. Para quê? Porque todo vídeo novo que a gente lançar, todas as músicas, novidades que a gente lançar no nosso canal, você vai ser o primeiro a saber isso aí. É? YouTube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo. Então, não, não, não se esqueça, hein? Beijo, não, valeu, bora curtir.